bigay ng Panginoon and that you see an improvement sa takbo ng inyo-inyong mga buhay. Paalala po ng ating programa, sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Saturday morning mga kapatid. Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Heso Kristo. Konektado! Inaanyayahan namin kayong makinig muli kay Pastor Jay Banzuelo sa Konektado alas 11 ng umaga sa darating na Sabado. Dito nagtatapos ang pagsasahing papawid ng 1143 DZMR Missions Radio. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines – ang DZMR ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0061-2020. Nagsasahing papawid ang DZMR araw-araw sa lakas na 10 kilowatts sa 1143 kilohertz sa AM band mula lunes hanggang biyernes alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi at tuwing Sabado mula alas 5 ng umaga hanggang alas 12.30 ng tanghali. Ang mga studio at transmitter nito ay nasa Sefton Village, Maharlika Highway, Barangay Divisoria, Santiago City, Isabela. Ang 1143 DZMR ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr. ECE number 001-1597 First Class Radio Operators John Mark Anthony Maguliado, NTC number 12-1PHN-26499 at Valentino Marcelino, NTC number 97-1TNCR-9994. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 1143 DZMR Missions Radio mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas. Bayang mag-iliw, pwede sa sinamanan, alap ng puso, sa dibdib mo'y buhay. ka ng magiti sa manlulupi. Kita pasisip sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bugaw. May kilalang tula at awit Ang islat ng mataw at mo'y tagumpay na Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim lupa ng araw.